Jochebed. Ek is nie seker wat se nommer opname dit is nie, maar dit is nou so kwart oor 1 in die oggend en ek is 'n bietjie hyper. Ek het gister het die 21ste was die kortste dag van die jaar gewees. En hier in die noordelike halfrond is dit dan nou ook die offisiële dag wat winter begin. Ek dink baie mense hier in Londen sal nou 'n uh, eh, bietjie strein sê winter is al lank al hierso ons het vir die laaste week nogal heelwat sneeu gehad. En sneeu wat actually op die grond gesit het. Daar's natuurlik gas oral oor die ehm um, liggawe se en die vervoernetwerke en die paaie is basies 'n ijskaatsbaan pretty much oral waar jy heen gaan. En eh uh, dit het Vrydag was ek winkels toe om al my kersomkopies te gaan doen en ek het ook my hare gaan doen en terwyl ek in die haarkapper gesit het, het my man bietjie in die sneeustorm rondgeloop want hy was buitekant gewees. Maar ons het mos nou maar gewoond geraak aan hierdie temperature, so dit ons ehm um, aangesoldier soos hulle sê en ons inkopies daarom klaar gekry. Saterdag hierso teen 12 uur se kant het dit weer begin sneeu en dit nogal ag dit het seker maklike voet sneeu geval in in 'n uur se tyd of minder as 'n uur se tyd. Wat natuurlik die paaie in 'n chaotiese toestand toestand gelos het. Die agterpaaie, die groot paaie is oké, okay, hulle is gegrit met met sout. Maar die ehm um, die agterpaaie was nou nie so erg opgery gewees nie en dit het nou gemaak dat Toe my manne om die draai gaan, het hy net so ampertjies ampertjies aan 'n ander kar gestamp. Ek voel hom geskree, moenie om die draai gaan met sy platte voet op die klats nie. En toe ek dit nou klaar vir hom geskree het, toe slaan hy die brieke en toe skree ek weer vir hom, hy moet nie op die briek trap as hy ys gly nie. Maar nou ja, gelukkige dag, hy het seker so hand, soos ek sê, handbrete weggestop van die ander kar af wat uh langs die pad geparkeer was. En ons het dit toe daarom daar uitgemaak. Ons is ons moes uitgegaan het nie weer want my skoonsussie se hond ehm um, was nie baie baie gesond nie en toe hulle die toets teruggekry van die veerts af en die arme ding, hulle het 'n uh, eh, Amerikaanse pitbull. En die het uh, is met kanker gediagnoseer en die oggend toe hy wakker word het het ehm um, sy niere en van sy organe was besig om te gaan. So oral waar hy geloop het was was nie baie nice geweest nie, sal ons sê. En dit het hulle nou besluit gevat om om hom eerder te nou uit te sit Saterdag, so in die middel van die sneeustorm. Toe uh, moes die arme hond ou Gunner toe hy nou ook daarmee heen. Ek was natuurlik hartseer want dit is die enigste hond wat ek in Londen regtig geken het. Dis die enigste hond in die hele familie. En ek was ook hartseer want dit het so lekker gesneeu en ek kan nou nie regtig vir hulle sê ek is baie jammer die hond is dood, maar ek gaan net gou-gou 'n sneeuman bou nie. So dit het ek nou nog glad nie in al hierdie pragtige weer 'n sneeuman gebou nie. Ek het die Saterdag aand het ons ons kajak partytjie gehad in Londen. So toe moes ek nou maar die trein vat in plaas van in te ry soos wat ek oorspronklik besluit het. En daar het ons 'n pap in Chancery Lane in Londen het hele pap vir ons uitgehuur en hulle het 'n live band gehad en dit was nog lekker geweest. Ek het dit geniet. Ek het nie te veel gedans nie want ek is natuurlik pateties op 'n dansvloer en ek het ook nie te veel gehad om te drink nie want ek drink nie regtig nie. Maar nou ja, so het ek toe die laaste trein saterdag aan teruggevang huis toe, maar voordat ek die trein huis toe gevang het, toe die mense die my ander kajak maatjies het nou vir my oortuig om die Dinsdag wat toe nou gister was, die 21ste, om saam met hulle op die Kersfees kajak op paddeltrip te gaan op die Thames rivier nou as jy ooit in Londen is, die Thames is die rivier wat reg deur die sentraal sentrale Londen loop. En ons bietjie van onder af van Wapping se kant af aan die ooste kant van Londen het ons opgepaddel met die rivier ehm um, of opgeroei met die rivier tot onder deur Tower Bridge. Nou Tower Bridge is 'n groot groot mooi brug naby die Tower of London. En ehm um, die storie gaan ook altyd dat iemand wou iemand in Londen het het nee, iemand in Amerika dink ek het uh, London Bridge gekoop en baie geld vir hom betaal. En toe het hom toe nou stuk stuk uitgevoer Amerika toe. En toe die ou nou baie teleurstellend besef dat hy die verkeerde brug gekoop het. Want London Bridge en Tower Bridge is twee verskillende dinge. 'n interessante ding van Tower Bridge ook. Tower Bridge is in die Tweede Wêreldoorlog nooit gebom nie. Omdat die die die bommers in die in die blits het die Tower Bridge gebruik as 'n baken sodat hulle weet waar hulle was. Omdat hierdie groot groot brug basies die ingang van Londen beteken het as jy nou van die kus af inkom. Maar in 'n geval sou dit nou Dit is is ek toe nou oortuig om om uh, die roeispan op te tel en op die Theemsrivier te te gaan roei. Nou, soos ek sê, die weer is natuurlik vriesend koud. Dit was maandag oggend toe my man nie uitgegaan het werk toe was dit -8 grade gewees. So kan jy sê dat die aande veel <laughs> veel ehm um, warmer is nie ons het natuurlik ons het nie in ons huis het ons al die heaters van die mure afgehaal sodat ons meer spasie het. En dit natuurlik het ons nou hierdie winter bietjie kort gekom en so het ons toe nou maar olieheater gaan koop om daarom ook bietjie hitte in die, in die woonstel in te kry want dit het vir jou daarom bietjie piepie koud geword soos hulle sê. En ehm um, nou dis daarom die olieheater en ek het die olieheater op het, op timer in die plug. So hy kom aan so 6 uur se kant in die oggende. En dan teen so half 7 se kant as ons nou wakker word en opstaan en sy dan raak hy vertrek daarom nou so 'n bietjie warmer. En um, ehm, dan dan in die middag te kom weer dat hy van 5 uur se kant af aankom soos my man so kwart voor 6 half 6 kwart voor 6 se kant by die huis kom dan is daar nou net so so verskriklik bries, verskriklik koud nie. Maar in 'n geval so het ek toe nou maar ehm um, vir my sal op my blog gelees het jy sal gesien het ek het maandag wat sou ek afgewees by die werk want ek het 'n bietjie verlof gehad wat ek moes gebruik het vir die einde van die jaar. En so het ek toe nou maar maandag afgevat. En ehm um, ek wou ietsie nice gedoen het want almal by die werk het blikke koekies en chocolates en goed ingebring en ek wil 'n bietjie iets anders gedoen het. So besluit ek nou ek gaan uh, cupcakes maak. So gister het ek of maandag het ek laat in die bed gelê want dit is koud en my boek gelees en toe hierso teen en hierso kant toe besluit ek nee, ek moet nou my alie uit die bed kry. Ek kan nie so treurigheid wees nie. En toe het ek besluit ek gaan uh, cupcakes maak. En ek het die cupcakes begin maak en ag ek was seker so halfpad in my eerste batch cupcakes in. Toe het ek vergeet as jy die pan uit die oondtyd gehaal het, dan sy nog warm. En toe kom optel te besef ek hy's warm en tog ek niks nee, om tot by die oond maak en net so voor die oond te donder die ding uit my hand uit. En toe daar nou net oral deeg. En toe moet ek nou eers die oond skoon maak en die muur skoon maak en die kaste afvee en toe moet ek nou weer van voor af 'n nuwe mengsel aanmaak en klein cupcake goedjies uithaal en vol skep en die hele storieetjie van voor af. En toe ek nou klaar net so voordat ek begin um die cupcakes versier het. Toe moes ek nou die kombuis skoon gemaak het en dit het nou regtig voor gelyk asof daar 'n hele kleuterskool gebak en brou het en reg deur my kombuis gehardloop het. Want daar was chocolate spatels oor die muur waar ek die klitser te vinnig uit die bak uit gehaal het en daar was spatsels waar ek die koekblik nog of ek die ding laat val het en dit was nog op die vloer en ek moes al die hoekies en kantjies skoon gemaak het. Nou ja, toe ek nou voor ek die versiering begin het, was ek nou so hard besig om te chocolate van al die oppervlakte af skoon te maak dat ek sommer net nog maar aanhou skoon maak het en sommer die hele woonstel ook skoon gemaak. En uh voor ek weet toe uh toe is dit al klaar 6 uur se kant en dit is manlief by die huis en hy's Hy is nie baie lekker nie. Hy is bietjie siek. Ons dink hy is besig om griep te kry. So ons gaan nou maar sien hoe ons het hom bietjie gedokter en ons gaan nou maar sien hoe kom hoe kom hy nou maar aan. Nou ja, so het ek nou 18 cupcakes in 'n boks gesit. Nou ek het nie 'n cupcake holder nie en ek het nie 'n koekblik nie. So het ek 'n 'n boks hierso gekry wat ek ehm um, ou brood, ek het 'n broodblik gekoop Vrydag. So toe was die blik nou nog die boks van die van die van die broodblik nog nog hier gewees. Toe toe kom nou net binnekant uitge met eh uh, volledig uitge uit uit van hoek tot kant uitgedruk en toe ek nou 18 cupcakes daar ingesit en op pad werk toe. Nou ja, ver oggend kan jy nou net voorgestel het was dit uh, eh, 'n storie geweest want ek het hierdie groot rugsak, groot oranje rugsak op my rug met al my kajakgoeders in. Want jy moet mos nou baie goeders aan dra. Ek het 'n ek het 'n spreidek vir bo oor wat my boot seël en ek het my baadjie en ek het my vliesstop en ek het my swemkostuum en ek het my wetsuit en ek het my buoyancy aid en skoene en boots en 'n handdoek en droë klere en 'n heelike boedel plus liggies en droë sakke en clips en ag you name it tape en batterye en 'n kamera en 'n hele storie het ek nou daar in my sak gesit. So dit kom nou agter op my rug en dis omtrent so groot soos twee mense. Maar ja, dit moet nou op die trein kom en dis mos nou spits verkeer in die oggend en aan die voorkant dra ek hierdie hierdie boks. <laughs> hierdie boks met die cupcakes in wat ek oppas asof my lewe daarvan afhang. En ek kan my net voorstel dat hierdie cupcakes dalk nou nie gaan maak nie. En hier's toe ek nou afgeklim by Stratford sodat ek op een trein al die pad werk toe kan ry. Maar daarom nogal nie te baie uitgewerk het nie want dit meen toe dat ek 'n sitplek kon kry en 'n redelike goeie spasie vir die ehm um, vir die sak. Maar om toe by Stratford te kom, is ek op die Central Line ry. En op die Central Line trein te geklim gekry het was vir jou 'n missie. En toe ek nou by Stratford kom om af te klim was 'n groter missie Want toe het ek nou nie meer die rugsak op my rug nie. Toe moet ek hom nou sommer van voor af optel met die blikkoekies en alles. En toe uh, loop ek nou agteruit van die trein af en ek sê net excuse me, excuse me, excuse me. Hulle moet nou maar pad maak want ek rivers hier so af van die trein af. So dit was 'n heerlike storie gewees. En ehm um, so het ek nou die boks kapkeks al die wat by die werk gekry en het gelukkig net op die vloer opgeëindig nie ek het so 'n benoude oomblik gehad daar was so groot vroumense wat op die bus wat op die trein geklim het en ek nie eers van groot nie dis sy was groot groot like Amerikaans groot oorgewig of ongemaklik fris as jy nou ehm um, ek dink sy was 'n bietjie meer as ongemaklik fris sy was maar moer groot gewees maar anyway sy het so half op die kant gesit net so langs my my my sak en my boks cupcakes en ehm um, Op een stadium het ek my net hard gebid dat daai groot vrou net nie omval of leun op my boks nie want dan is al my cupcakes moer toe. So dit ek um, <laughs> gelukkig hulle het tot daar gemaak en almal het lekker cupcakes geëet en hulle was bly dat daar was cupcakes en So het ek teen uh, eh, 5 uur se kant vir hulle totsiens gesê en afgegaan by Sint Tsurat ek kan gaan kyk of ek 'n spasietjie op die op die ehm um, toergroep kan kry wat op die Thames rivier gaan gaan. Dis ek sê dit was nogal koelerig geweest en toe ek sê so 5 uur se kant by die werk uitstap, toe sneeu dit so 'n ligte vlokkies wat toe later aan uitgedraai het in 'n bietjie reën en al die sneeu wat op die grond gelê het net in sulke slash en sulke swart slash wat nou oral rond lê van die reën. Dit is vuil. Sneeu is baie mooi as dit val en dit is wit en alles is mooi, maar as dit smelt dan is dit soos vuil stof. is is Maar Hulle maar eerder net aanhou sneeu, nie ophou sneeu nie. is baie baie beter. Maar in geval, so dit toe nou toen uit daar onder by eh, by die En dat ehm, daar was toen natuurlijk een paar kansellasies want het is nog nou beetje koud en party ons is beetje pissies. En um, ek het toe bevestig dat ek 'n spasie sal kry op die op die span op, e, op een van die groepe wat nou uitgegaan het. En op die einde van die dag was daar 34 mense. En dit was baie nice geweest want ons het in kleiner groepe opgedeel en dan ehm um, jy nou 'n maatjie gekry wat bietjie meer experience van wel baie meer experience is as, as jy. Maar <laughs> eerste ding wat jy, wat ek agtergekom het is meeste van die mense het sea kayaks gevat wat is 'n redelike lang boot. En ons het die kort gewone rivier kayaks gehad. Nou met die sea kayak, jy kan vir elke een roei wat hulle insit, moet jy 4 insit om jou boot vorentoe te kry want jou boot is so 'n bietjie soos 'n soos 'n skip. Hy wil nie lekker vorentoe roei nie. Maar in 'n geval So het ons toe maar aangegaan en ook die dit was baie nice van hulle het spesiale toestemming gekry dat ons aan die een kant van die rivier kan op en af gaan. So ons hoef nie oor die middel van die rivier te gaan waar die ehm um, gety redelik sterk vloei nie. So as jy aan die kant kant bly dan ehm um, kan jy dan 'n vordering maak so toe en terug. So ehm um, dit ons elkeen soos ek sê ons maatjie gekry en ons is ehm um, 'n paar dinge ingelig soos as die rivier taxi afkom dan maak die ding golwe en dan moet jy nou maar jou neus insit en dan as hy van agter af kom met jy maar nou net hard roei sodat jy die golf kan uitroei eerder as om tussen die twee golwe vas te sit. So jy leer nogal heel vinnig want jy wil nie omval nie want die rivierwater is baie baie koud. En dit ons 'n rukkie gevat, ons het seker so 'n uur en 'n half gevat om van waar ons was af te roei tot onder deur Tower Bridge. Nou, dit is amazing. Ek wil 'n bietjie meer foto's gevat het terwyl ek op die water was, maar my boot se neus is redelik kort gewees. So elke keer as ek opgeroei het, dan spin hy net in die ronde om dit uh, eh, die gety in en uit kom kan kind of op dieselfde tyd. Dit 'n bietjie snaaks om dit te verduidelik maar dit was gelukkig nie 'n baie sterk gety nie so ons hoef nie te hard gepaddel het nie maar jy moet nog steeds jou span in die water hou sodat jy um, nie in die rondte spin nie of laat hy nie jou van rigting af vat nie want dit gebeur vinnig vinnig jy kan as jy ophou roei byvoorbeeld dan binne 'n paar sekondes as jy omtrent so 5 meter terug so jy moet beweeg om om jou afstand te hou. So het ons toe onder die Tower Bridge gegaan wat 'n amazing sight is. As jy op 'n kajak kan sit en opkyk na hierdie massiewe groot mooi brug. Is awesome rowend en dit ons uitgeklim op die strand net so onderkant die Tower of London. En daar het ons 'n paar liedjies probeer sing, maar ons was almal bietjie koud <laughs> geweest. So dit het ons 'n paar liedjies gesing en ons het uh malt wine gedrink. Ek drink nie malt wine nie want ek dink dit is sleg. Ek het vir my hot chocolate in my fles gegooi, so dit was vir my alright geweest want niemand anders wou my hot chocolate drink nie, so ek het die hele fles vir myself gehad. En ons het uh mince pies wat nie regtig mince in het nie. Dit is heeltemal bizar. Ek verstaan nie die konsep nie, maar ek het er net nou maar een van dit geëet want jy's mos nou nie in die in die moment En so het ons nou teruggegaan. En ons nou terug moet klim op die water. Toe het ek opgeklim en ek het my spreidek op my op my boot gesit en ek was gesetel in my boot en ek het my kamera uitgehaal en 'n paar fotos geneem en ek het net my kamera teruggesit in my in my waterproof baadjie. Toe skree een van die een van die coaches van die kant af vir my roei agteruit, roei agteruit en jy dink nie twee keer jy doen wat hulle sê. So en dan groei toe verwoed agteruit. En wat het gebeur is een van die rivierbote het afgekom en hy het gedink ons almal is nog van die water af. So hy het bietjie vinniger verbygekom as wat hy ehm um, as wat as wat die ander bote verbygekom het en die golf wat op die op die oewer uitgespoel het was sulke groot groot goeters en as ek nie vinnig agteruit geroei het nie, dan sou my bootjie omgeval het. En twee van die ouens is toe omgegooi waar hulle nog besig was om in hulle bootjies in te klim. So dit ons uh, gelukkig het ek uit nie te sleg afgekom van die hele storieetjie af nie. Soos ek sê ons het toe ons um, ons pad teruggeroei en uh terug by die pub het ons met een van ons leiers gepraat wat saam met ons was. Is 'n Duitse vroumens, nee, nie Duitse vroumens nie, 'n Hollandse vroumens. En sy het vertel te ons hoekom sy van spesifiek die tipe kayaking wat sy van hou is 'n uh, 'n seekajak. En ehm um, sy hou daarvan vir verskeie redes, maar een van die redes wat sy definitief haar toppunt van die jaar was, is sy is vir 3 weke het sy in in Groenland gaan gaan um gaan kayak op 'n toer, soos of op 'n expedition gewees. En dit was fascinerend hulle kon hulle in die sneeu, hulle in die sneeu wildernis het hulle gekamp vir 3 weke. En um hulle almal moes leer skiet want daar's um daar's ysbere. <laughs> So <laughs> dit was almal leer skiet. Hulle sê dit gelukkig het nie hoef te gebruik het nie, maar 'n paar ehm um, villages waar hulle gekom het en sien jy daar soos 'n groot beer beervel wat hang en besig is om droog te word so. Hulle was in die omtrek gewees en so sê hulle het verskriklik baie dooie robbe en en seels en goed gesien want ehm um, dis vir die honde eet. Hulle voer dit vir die honde. Dit is ook fascinerend dat hulle het ehm um, hulle doen daar groente en vrugte op IJsland nie, maar die vet in die in die vleis van walvisse en walrusse en goeders wat hulle eet, het genoeg vitamiene in om hulle aan die, aan die lewe te hou. Maar nou dat hulle van nader is aan, wel, daar's meer toeriste invloed. Kry hulle baie van hulle goeders van Denemark af So hulle hulle hulle self eet nie meer so baie seals nie, maar daar's stukke van hierdie robbe en goeders oral omdat hulle dit vir die honde voer. So in die somer terwyl hulle daar was, was dit somer geweest. Dis al hierdie honde vasgemaak aan kettinge en heel verveeld die arme goeders en en in die winter is hulle natuurlik die hoof vervoermiddel met hulle slee slees wat hulle met trek. En uh, so ja, toe het ek nou 'n bietjie vas gesit in die pub. Ehm um, heel fascinerend gesit en luister na die vroumens in haar stories en haar sea kayak stories. So toe het ek nou gedink miskien moet ek maar die teorie van die sea kayak doen want jy moet kan um, ek weet nie wat se Afrikaanse woord is, maar jy moet kan circumnavigate. So jy moet kan leer om 'n kompas te lees en en ehm um, 'n kaart te lees natuurlik en hoe om jouself om 'n sekere ding te of landmassa te kan kry terwyl jy in die oopte van die see sit. So, ehm um, nou lê ek so, dit is nou hoe laat? Dit is nou 20 voor 2 in die oggend en ek is heel hiperaktief van my baie lekker kayak tripie. Maar ek dink ek beter nou gaan kyk of ek saam met my man kan snork. En ehm um, ek sou as ek nie weer met julle praat nie want ek dink dit is miskien hoogs onnatuur hoogs unlikely is 'n uh, eh, geseënde Kersfees vir 2010 en hopelik voor 2011 se nuwe jaar sal ek met julle praat maar as ek nie 'n uh, eh, baie voorspoedige nuwe jaar ook totsiens julle bye